əhlüsünnənin də əsas etiqadına görə, yəni imanın şöbələri olduğu kimi e, küfrün də şöbələri var, hansı ki e, itaətlər imanın şöbələrindən sayıldığı kimi asiliklər də e, küfrün şöbələrindən sayılır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v e, həyanı və yaxud da ki, gülümsəmək imandan saydığı kimi, həmçində başqa asililər, günahlar da var ki, Peyğəmbər s.ə.v onları da yəni, küfürdən adlandırmışdır və bu baxımdan da İbn Teymiyyə, İbn Qeymi yəni, e, onların sözlərini, yəni ərəb dilində oxuyub, yəni tərcümə elədi ki, onlar bu rəydədirlər ki, daha da əhlüsünə bu etiqaddadır ki, insanda bir insanda küfür və iman və şirk və nifaq kimi şeylər yəni cəm oluna bilər. Aydındır. Bun, bunlar da e, hansı ki hədislərə görə ki, Peygəmbər buyurub ki, dörd şey kimdə varsa xalis münafiq olar və ya ki, Peygəmbər deməsi ki, onlardan biri kimdə varsa onda münafiqdən bir hissə, bir pay olar və ya ki, deməsi ki, Peygəmbər buyurması ki, müsəlmanı söymək fasiqlikdir, onunla öldürmək və ya döyüşmək <laughs> küfürdür və bu cür hallar və ya ki, İbn Qeym rəhməhullah dediyi kimi e, Allahın hökmünə hökm vermək imanın yəni şöbələrindəndir və Allahın hökmünə hökm verməksə, yəni küfrün, yəni şöbələrindəndir. Və bütün bunlar həqiqi mənada, yəni bura qədər keçirilənlər açıq-aşkar, yəni aydındır ki, yəni küfr nədir, küfrün şöbələri nədir, hansı halda insan yəni kafir ola bilər, hansı halda ona hüccət lazımdır və həmçinin keçdiyimiz dərsdə çoxdur mütləq küfür, müəyyən küfür, yəni ümumi küfür, itlaq olunmuş küfür və yaxud da ki, fərdlər tətbiq olunmuş küfür və sonra keçmişdi ki, <coughs> əsli kafirlər kimlərdir, ondan sonra e, sonlardan kafir olanlar kimlərdir və bu günlərdə isə biz böyük küfrün, hansı o küfür ki, insanı dindən çıxaracaq küfürdür, bu küfür və onun əhlinin, yəni əmən böyük küfrün əhlinin dünyada olan hökmləri, yəni barəsində danışır. Yəni ki, bugünkü bölmədə Əl-Hukmul Kufrul Əkbər və əhlihi fid-dünya, böyük küfür sahibləri və onların dünyada hökmləri nədir? Biz e, keçən dərsdə dediyimiz kimi, yəni küfrdən danışıb və dedik, küfr ümumiyyətlə iki qismə ayrılır kufrun asli və kufrun tari, yəni əsli küfür və əsli küfürdə dedik ki, bunlar üç qismlərdir. Kitab əhli, e, kitab əhlinə oxşar, yəni e, şübhə var, onlar kitab əhli, kitab əhli deyil və sonra dedik ki, üçüncü qismdə bütpərəstlər və s. bunlar bu kaf kafirlərdir. Hansı ki, birinci qism əhli kitab, ikinci qism e, mən ləhum şübhətul kitab, kimdə ki, ehtimal var, şübhə var ki, onlarda kitab olsun və üçüncü kitab isə kitabı, o üçüncü küfrün e, əsli küfrün sahibləri isə onların kitabı olmayan e, küfür, yəni sahibləridir. Və hər bir küfr sahibinin də, hər bir küfr sahibinin isə e, öz hökm var. Və bugün inşallah əhli kitabın, yəni hökm barəsində inşallah danışacaq. Və biz keçən dərsdə əhli kitab barəsində dedik ki, əhli kitab ümumiyyətlə yahudi və nasranilərdir. E, nahudi və nasrani hansı ki, onlar Tövrat və İncilin arxasınca yəni gedənlərdir, onları özünə nisbət edənlərdir. Və həmçində alimlərin bu barədə ixtilafları da var ki, dedi ki, sabilər və yaxud da ki, ərəb, nasrani ərəblər və hətta ki, İbrahimin suhufları və hətta Davudun, Zaburunun arxasına gedənlər, bunlar da bəzi alimlərə görə də bunlar da bu əhli kitabdan, yəni salır. Və əhli kitab o, ki, ə, e, o insanlar hansılar ki, əhli kitabdır, yahudi və e, nasranilərdəndirlərsə, onlar öz dinlərin üzərində iqrar olunur. Yəni, əgər sən tutam ki, e, bir kafir dövlətinə hücum eləsən, yəni döyüş olsa, cihad olsa, sən oradakı kafirlərə dəvət eləsən, ya qəbul eləməsən və onlarla döyüş olsa və onları təslim eləsən, sənə məcbur deyil ki, sən onları yüzə yüz hamısını qılın güclə İslama çöndürəsən. Aydındır, sən onları dəvət dəvət eləyirsən, döyüş elədin, aldın onları, əgər onlar İslamı qəbul eləmirlərsə, sən neynisən? Hə? Onlar öz dinində saxlayırsan və sadəcə sən onlardan, yəni cizyə alırsan, aydındır, cizyə alsan və onlar öz dinlərində də qalırlar. Bunun da bütün elm əhli var, ittifaq elə, bu ittifaqı da İttifaqı da e, İbn Qudamə Muğni kitabında və e, İbn Qeymin Əhkamul Əhlizimə kitabında yəni bu qeyd olunur. Və E, sadəcə cizənin qoyulması isə, cizənin qoyulması isə hakimə qayıdır. Aydın hakimə qayıdır ki, hakim nə qədər cizə qoyulsun. Çünki Ömər radiyallahu vaxtında artıq bahlaşma getmiş. Hansı ki, bugün də bizim ən böyük problemlərimizdən biridir ki, görürsən ki, artıq narazılıqlar çoxalır, e, deyib, o qalxdı, filan şey qalxdı. Nə oldu? Üzə həqiqi mənəndə bu, yəni çətin olsa da, ancaq əlhəmdülillah bizim üçün din ən mühüm şeydir. Çünki bu bahlaşma tarix boyu olur, azalır, çoxalır, amma ən mühümü insanın öz dinində yəni salamat olmaz. Yəni bu bağlaşma, filan bir məkan, bunlar bizi sarsıtmalı deyil ki, bizim ruzumuz kəsildi, belə oldu, elə oldu. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, "Lə yamutu abdul muslim hətta yamu hətta yustafa ma kataballahu lə." Deyir, Adəm övladı ölməz, hətta Allah Subhanahu ona yazdığı ruzunu tam almayana qədər. Bu halaşma Peyğəmbərin vaxtında var idi. Gəlidir, ya Rasulullah, bazara qiymət qoy və Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də qiymət qoyan Allahdır, aydındır qiymət qoyan Allahdır. Və hətta ki, Ömər radiyallahu anhın bağlaşma getmişdi. Ömər radiyallahu anhın bəzi e, e, qiymətləri də qaldırdı, məsəl üçün cizzələri də qaldırdı, məcuslərin, əhli kitabın cizzələrini qaldırdı və elə və s. Yəni, bu bağlaşma tarix boyu olub, hərdən yox olur, hərdən azalır, hərdən çoxalır. Yəni bizim isə məsələmiz, əsas məsələmiz isə dinimizi qorumaq, dinimizi saxlamaqdır ki, dinimizi saxlamaqdır ki, yəni biz e, axirətimizə, yəni dinimiz salamat olmaqla sağ-salamat yəni gedib, yəni çıxa bilərik. Və Həmçində əhli, elm əhli ittifaq ediblər ki, onlardan olan azad qadınlarla evlənmək də olar. Əgər onlar necə namusu, qeyrətlidirlər, yəni pozğun zat deyilsə, aydındır. Bu cürlərlə evlənmək olar və bu barədə isə ə, e, alimlər ittifaq ediblər. Yalnız yalnız İbn Ömərdən e, rivayət var ki, İbn Ömər Nassanədən evlənmə qadağan eləyib. Ancaq bu isə ümumiyyətlə Allah Subhanahu birbaşa ayəsidir ki, Allah Subhanahu onları nikah eləməyi halal görüb və həmçində e, alimlər də bu barədə ittifaq ediblər ki, əhli kitabdan yəni ə, e, azad yəni qul olmayan azadları isə almaq yəni olar. Həmçində alimlər onların ixtilaf eləyirlər ki, onlardan, onlardan e, döyüşənlər və yaxud da ki, e, qul qadınlarla evlənmək olar yoxsa yox. Çünki e, qadın həm döyüşən ola, həm də döyüşməyən ola bilər həm də e, döyüşən mömin ola bilər. Ola bilər, məsəl üçün, qadın döyüşür və yəni, müşrik qadındır, döyüşdə iştirak eləyir, e, həmçinin e, ola bilər, döyüşdə iştirak eləmir. Döyüşdə iştirak eləməyən barəsində yəni, heç bir e, alim e, müxalif yoxdur, sadəcə İbn Ömərdən Nasana barəsində olan rivayətdir və onların qadınların evlənmək heç bir maniyə yoxdur. Ancaq alimlər ixtilaf eləyiblər e, döyüşən qadınla və ya da ki, ələ keçirilmiş qulla və ya da ki, e, namusu olmayan, yəni pozun qadınla evlənmək yoxsa yox, e, Bu barədə isə alimlər ixtilaf eləyiblər və çoxu da o rəydədir ki, onlarla evlənilmir. Ancaq isə e, ittifaq eləyiblər ki, həmən o müharibədə iştirak eləyən və hətta ki, qul və hətta ki, pozun və hətta nəsə-nəsə, əgər müşri, əhli kitabsa və sən hücum elədin, onu cariyə kimi cəlb elədinsə, sənin mülkün olsa, ona yaxınlaşmağın heç bir şey şübhəsiz nədir? Yəni, halaldır. Sadəcə evlənmək barəsində isə ixtilafdır. Aydında evlənmək başqa adamla, onunla yaxın eləmək başqa, çünki o sənin milkül yəmin salih, sənin ə, qulun mülkün salih və sənin də ondan istifadə eləmək, yataqda və işdə gücdə istifadə eləmək nədir? Yəni, caizdir. Ancaq onların evlənmək evlənmək isə nədir? İxtilafdır və e, avlə tərku, yəni tərk olması, yəni daha yaxşıdır. Ancaq onların e, yeməklərin halal olması, xüsusən də onların e, ətlərinin kəsilməsində, e, əgər onlar bismillah istifadə ediblərsə, onların ətlərinin yeyilməsi nədir? Ətdən yemək halaldır. Çünki ayədə Allah Subhanahu deməsi ki, e, onların təamları isə halal oldu. İbn, e, İbn Abbas və başqa təfsirçilər buyururlar ki, o onların zəbihətləri, onların kəsdikləridir Və İbn Qudamə də rəhməullah buyurur ki, ə, e, hər kəsilmişdə bismillah demək, ə, e, bismillah demək deyir vacib. Aydın, məsələn, tutam ki, əgər kiminsə ferması varsa, məsələn, bugünkü hallarda kimi, məsəl üçün götürürlər ə, e, o ə, ümumi olan ə, düymənin üzərinə pisimlə yazılıb, demirlər istəyirəm, sadə üstündə pisimlə yazılıb və toyuqlara məsəl üçün e, dəm tökən vaxt hamısı başını çıxardır konverin üstünə və həmən düyməni basmaqla onlara yəni, mən gözümlə görməmişəm, yəni bəlkə də yalandır, E, ya iynə batırılır, ya tokla, nəsə onlar hamısı boyun sallanır, sonra knopka düyübə basılır və həmən bıçaq onları konveydən keçir, bir-bir yəni başlarını kəsib gedir. Aydındır? Yəni bu cür <coughs> məhsullar yeyilməsi düzgün deyil, çünki orada bismillah deyilmir. Hətta düyməni basıb bismillah deyilsə də belə yenə düzgün deyil, çünki bismillah hər bir heyvanda şərtdir. Aydın hər bir heyvanda şərtdir və İbn Qudamədə rəhməhullah buyurur ki, istər müsəlman, istər də kitab əhli olsun, hər birində kəsməsi nədir? Yəni şərtdir. Bunu da İbn Muğnidə 10 e, 93-cü ildə 311-ci e, səhifədə yəni tapmaq olar. Və hə. yəni ona qarışmaq üçün o məsələ biraz ixtilaflı məsələdir. Çünki o, halal düzdür. Biz zahirən deyirik ki, bəli, halaldır, amma e, halalı o necə görür? Nədir? O başqa məsələdir. Çünki o halal görür ki, əlbəttə şək yoxdur ki, halal onun kəsilməsidir. Amma elə belənci məsəl üçün e, toy çoxsa ki, toyuqda nə haramlığı var ki, toyuq da qanlı heyvandır, yəni bədəndə qan axan heyvandır, o da Allah yolunda kəsilir, başa düşsən. Ona görə hər bir heyvanın kəsilməsində, hətta insanın elədiyi ovda da ovu atan vaxtı, istər gülləni buraxan vaxtı, yəni düyməni basıb güllə çıxan vaxtı, istər oxu atan vaxtı, istər itini göndərən vaxtı pisimlə deməsi, yəni şərtdir. Hə? Yaxşı, dərinə qarışmayaq. Həmçində e, alimlər əgər, e, əgər E, əhli kitab bismillə işlətməyibsə, bismillə işlətməyibsə, onların əti yeyilməli, yoxsa yeyilməli barədə ixtilaf eləyiblər və düzgün rəy isə odur, yəni haramdır. Çünki bu rəy Əli radiyallahu anh, Xayə Məlik, Şafi, Həmməd və İsaq, Əbu Hənifə və onun e, sahabələri və bir çox e, Əhməddən və başqalarından rivayət olunur ki, əgər əhli kitab bismillə deməyibsə, bismillə deməyibsə, onların ətini yeməyi, yəni haramdır. Həmçinin bunu İbn Kəsir, İbn Qudamə və başqaları bu rəydədirlər. Çünki Allah sana buyurur ki: "Və la taqul mimma lam yuzkar yuqaddir ismallahi aleyh. Yəni Allahın adı kəsilməyən heç nəyi e, zikr olunmayan heç bir şeyi, yəni yeməyimə bu da ümumiyyət dalət eləyir. İbn Qudamə də rəhmələ bundan dəlil gətirir ki, istər müsəlman olsun, istər kitab əhli, onlar e, kəsdikləri hər bir heyvanda bismillah deməyi, yəni şərtdir. Amma e, onların yeməkləri ki, hansı ki orada ət məsələsi yoxdur, tam ki, məsəl üçün tort pişirməsidir, məsəl üçün, şirniyyət pişirmədir və yaxud da ki, e, hansısa bir e, salatdır, əgər salata haram şey qatılmayıbsa, çünki salatların çoxsuna halal, nəmli, haram şey qatırlar. Yəni, elə götürək ki, ət məhz olmayan, yəni hansısa bir yemək hazırlanıbsa, e, hətta pisimlə deməsi, çünki orada pisimlə deməsi şəhətdir, çünki o heyvan döv kəsilsin. Bunlar isə yeməsi, yəni, yəni mübah heç bir problem, e, heç bir mani yoxdur. Həmçində onların, e, e, onların istifadə elədiyi qablar da istifadə eləmək caizdir. Əgər e, alimlər bu barədə rəylər deyiblər, əgər e, qablar, əgər bilirsinsə ki, onlar filan ev, konuz, hətta araq zadla məşğuldurlarsa, bəli, o vaxt onları yumaq lazım. Əgər bilirsinsə ki, bunlar əhli kitabdır, e, haramlardan çəkinlərsə, onların o qablarından istifadə eləmək yaxşı və bəzi alimlər deyir ki, hətta elə halda olsa da belə onlardan, necə deyərlər, istifadədən qabaq onlardan yuyulması lazımdır əgər o qızıl, gümüş bu kimi əşyalar deyilsə. Və bu rəydə də həmçində e, ancaq onların geyimləri barəsində isə onların geyimləri halal yoxsa halal deyil və alimlər bu barədə ixtilaflar edilirlər və düzgün rəy odur ki, onların zahiri libasları var. Məsəl üçün, e, zahirən götürək, məsəl üçün e, sviterdir, əti kurtqadır, papaqdır və elə və hansı ki, övrətə mübaşir eləm, övrətə dəyməyən paltarlar var ki, onların istifadəsində, yəni İmam Şafinin, ondan Əhmədin rəyləri var ki, caizdir, caizdir və həmçində əgər onlarda namaz qılınsa isə bəzədir ki, namaz qaytarılır və bu rəydə də Əbu Hənifə və Şafi bu rəydədirlər ki, onlar namaz e, qıl, qılsan namazı qaytar, hansı ki, o paltarda ki, onlar bədənlərini birbaşa edər. Bu da ki, izardır. İzar da e, libas hansı ki, e, göbəkdən aşağı, yəni ehramda olanlar bilir, yəni o həmən izar odur ki, bədənimə doluysan, çünki onlar e, niyə görə namaz qaytarılır və yaxud da onların o övrətə deyən paltada niyə görə giyinil giyinilmir və yaxud da ki, niyə görə yuyulub giyinilir? Çünki onlar nədisdən qorunmurlar, aydındır və onların o bədənlərindən, övrətlərinə mübaşirə ilə paltar çox böyük ehtimal var ki, həmən nədis onların o libaslarında da olsun. Ancaq onların, yəni bu əhli kitabın hansı ki, kitab əhli olanların, yəni dünyada olan, yəni hökmləridir. Ancaq o kəslər ki, onlarda şübhətil kitab, yəni kitabı yoxdur, ehtimal var, şübhə var ki, onlar da kitab əhlidir. Onlar isə də ə, e, səhih barəsində isə, məsəl üçün, məcuslar barəsində düzünə odur ki, necə ki, Abdurrahman ibn Avf radiyallahu hədisində Peyyən Salam, yəni məcuslərdən cizyə götürür. Aydındır, yəni Həcər e, məcuslərini cizyə götürür və bu da onu göstərir ki, onlar da əhli kitab kimi onlardan cizyə alınır. Həmçində Ömər radiyallahu da öz vaxtında yəni onlardan yəni cizyə almışlar. Ancaq onların e, nicah, onların qızları ilə nicah eləmək və da ki, onlara qız vermək, e, onlarla evlənmək, bu isə çox alimlərin rəyinə görə, ümumi alimlərin rəyinə görə isə yəni halal deyil. Sadəcə Əbu Thawr bu barədə ixtilaf eləyib, ancaq ümumi alimlərin rəyi isə odur ki, onların e, onların e, yeməkləri, onların kəsdikləri ətlər onların qadın evlənmək bu şeylər isə qadağan çünki onlar əhli kitab deyil. Düzgün rəyə görə onlar əhli kitab deyil, baxmayaraq ki, onlarda yəni ixtilaf var. Və onların da libasların hökmü isə əhli kitabın yəni libası hökmü kimidir. Həmçində qapqacaqları, qapqacaqları da onların qapqacaqlarının hökmü də əhli kitabın qapqacağın hökmü kimidir. Əgər qızıl və gümüş deyilsə, E, və hansı ki, başqa haram şeylər eləməyimlə, ismləsə, onda onları yuyub istifadə eləmək olar və libasları da həmənki kimi əgər e, zahiri libaslarsa e, giymək olar, yəni birbaşa giymək olar. Əgər yox, daxili libas, yəni övrətə dəyən libaslarsa, onları təmizləməsi, yuyulması daha yaxşı, çünki onlar e, nədisdən qorunmayan bir tayfadılar. Ancaq onların təzələr deyil. Burada görürsən, İbn Qudamə deyir ki, <clears throat> əgər onların e, alimlər arasında ixtilaf yoxdur ki, onların toxuduqları və ya da istehsal edilən libas tahir, aydındır. Bu baxımlar, məsələn, bu günlərdə görürsən ki, bütün libasların çoxu, yəni e, Hindistan və ya da ki, başqa bütpərəs elə və ya da ki, Nasranədən gəlir, o libaslar təzə libas, amma bu alimənin ixtilafları nədədir? Alimlərin ixtilafları isə giyinilmiş, yəni libasdadır ki, düz o da bugün Azərbaycanda e, elə tükanlar da var. Amma yenə də insan yəni çəkinməyi yəni yaxşıdır. Amma onların toxuduqları və istehsal etdiyi libaslar isə təmizliyi barəsində deyir, alim arasında yəni ixtilaf yoxdur. Ancaq o, o e, kafirlər ki, üçüncü qismdə hansı ki, onların kitabları yoxdur və də ki, onlar kitab əhlində oxşar e, rəylər də yoxdur. Onlar bütpərəslər və s. Bunlar isə onlar bütpərəs e, bütlərə ibadət edən, günəşə ibadət edən, aya ibadət edən, mələklərə ibadət bu cür e, ümmətlər tayfadırlarsa, onlardan cizyə qəbul olunmur olunmur və onlar da öz dinlərini iqrar olunmur və onlardan İslamdan başqa heç bir şey də yəni qəbul olunmur. Yəni onlarla döyüş olan zaman ya ölüm ya qalım, ya öldün ya da ki qaldın müsəlman ol. Aydın, yəni ikinci qul ol, ikinci məsəl olmur və onlardan İslamdan başqa heç bir şey qəbul olunmur. Yalnız və yalnız İslam ya da ki, ölümdür. Və bunu da alimlərin çoxsu bu rəydədir. Həmçinin Abu Hanifə e, buyurur ki, əcəmlərdən e, e, əcəmlərdən götürülür, ərəblərdən başqa. Əgər o bütpərəst, bütpərəst əcəmlərdən, düz bu da Əbu Hanifə, e, həmçin bu e, e Şah, Malik də rəhmələ buyurur ki, Tuxadu min kulli kəfrin arabiyən kənə və cəmiyyən illə min müşki Qureyşin xassatan. Deyir ki, burada Əbu Hanifə rəhməhullah buyurur ki, əcəmlərdən götürülür, yəni ə, əgər həmən e, bütpərəs əcəm olsa onlardan götürülür, əgər ərəb olsa onlardan götürülmür. Yəqin ki, burada Əbu Hanifə rəhməhullah fərq qoyur arasında ki, yəni ərəbə hüccət qalxmış kimidir, amma əcəmə isə çatmamış kimidir və İmam Malik isə rəhməhullah buyurur ki, o hər bir kafirdən istər ərəb olsun, istər əcəm olsun, onlardan götürülür. Yəni əgər bütpərəs onlardan götürülür, ə, yalnız və yalnız deyir, müşriklərdən başqa, yəni Qureyşin müşriklərindən başqa, aydındır? Yəni Qureyşin müşriklərindən götürülmür, ancaq isə başqa müşrik ərəblərdən götürülür və Əhməddə isə e, iki rivayət, Əhməddə rivayət iki rivayət var və birinci rivayət odur ki, e, hər cizə itlaqən götürülür və ikinci rivayət isə Əbu Hənifənin məzhəbidir ki, Əbu Hənifə məzhəbinə görə də əcəmlərdən götürülür. E, əcəmlərdən götürülürsə, götürülür amma ərəblərdənsə, yəni cizə götürmür. Bütpərəst əcəmlərdən götürülür amma ərəblərdən götürülmür və bütün bu rəylər onu göstərir ki, ümumiyyətlə onlardan götürülməməsi lazımdır Çünki e, əsl odur ki, onlardan cizyə götürülmür və onların e, onların hökmü isə onlarla döyüş olan zaman ya İslam, ya da ölüm deyən ikinci bir şey yoxdur. Ancaq onların kəsdikləri və qadınları və alimlər arasında ixtilaf yoxdur ki, onlar haramdılar. Çünki Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və la tankihul müşrikət hatta yu'min." Yəni müşriklərlə nikah eləmin hətta onlar iman gətirməyənə qədər. Aydındır? Yəni ki, müşriklər də burada e, əhli kitab deyil, düz əhli kitablardan da müşrik olanlar ola bilər. Aydındır? Ancaq burada isə müşrik o kəssəydi ki, onlar e, Qureyşin bütpərəsləri kimi və də ki, bugün e, Allahdan başqa ibadət edənlər kimi günəşi aya, ondan sonra bütpərəslər kimi o cür insanlardır ki, onlarla, onların nə yeməkləri, nə də ki, onların qadınları, yəni halaldır. Yəni, bu barədə alim arasında yəni, ixtilaf yoxdur. Amma onların paltarları və onların istifadə elədiyi qablar da, e, onlar da məcuslərin hökmü kimidir. Yəni, bu barədə alimlər, yəni məcuslərdə deyilən rəylər də bu rəylərdə deyilir. Əgər e, onlar qızıl və gümüş deyilsə və həmçində donuzun dərisinə və başqa e, və başqa haram olan şeylərdən hazırlanmayıbsa, onda onlar e, yuyulub onlardan istifadə oluna bilər. Və bu da e, o küfür ki, hansı ki, e, əsli kafir olanlar barəsində, yəni alimlərin dedikləri rəylərdir və onlar da üç qismdir. Dedi ki, e, üç, əsli küfür olan üç qismdir kitab əhli, kitab əhli şübhəli olanlar və üçün də kitab əhli, yəni olmayanlardır ki, bu üç qism haqqında danışdıq və gələn dərsdə inşallah, yəni küfr əhlinin, əsli küfr olan əhlinin qismləri hansı ki, döyüşənlər və e, əhdlə daxil olanlar bu barədə danışacağıq və düzünü Allah bilir. Və